Я стояв під цим небесним куполом з відкритим духом для Господа, наче квітка до променів сонця. Моє духовне оздоровлення, моя свобода, моє щастя було безкрає. Я тієї ночі пережив так велику відчутну Божу працю наді мною, яка свідчила про те, що Господь своїм народом і зі мною серед нього і що ми не покинуті сироти в цьому світі, що я не одинокий, нікому не потрібний, як той сухий листок, носимий вітрами у безвість по безкрайних степах. Але зі мною Господь, який бачив моє непогодження з гріхом, проти якого я боровся такою страшною боротьбою. А він слідкував за мною, випробовуючи мене, і не залишав самого заступився і прогнав геть те, чим душив мене диявол. Я відчув в дусі, що Господь похвалив мене за стійкість і сповнився блаженством. І молитва моя то була молитва спасенного землі, ощасливленого і потішеного. В потрібний час я удачно опинився в столові, поснідав поговорив з кухарями тієї зміни і прийшов, як завжди, з кухні в наше розположення господарчого зводу і ліг спати. Вечором наступила пора моєї зміни, я був на своєму посту і все обійшлося, я думав. Але сатана, який був переможений і втратив свої володіння наді мною, вирішив помститися за те. Проминуло десь півмісяця. Мене викликали в штаб полка, де мене чекав незнайомий капітан. Я до таких викликів вже був звиклий, що все викликали як сектанта для виховної розмови, а багато і для загрозливої. Я завжди йшов на них спокійно, покладаючись на Господа, і цього разу я йшов, надіючись на нього. Я не знав нічого, та знав Бог, що мене чекало, і він чудно мене підкріпив і заспокоїв. Коли я йшов до штабу по дорозі, враз відчув велику приємність і теплоту в моєму дусі. Іначе хтось прочитав мені з Євангелії. По правді, по правді кажу вам, що плакати і ридати будете ви, світ же веселитись буде, а ви смуткуватимете, та смуток ваш на радощі обернеться вам і звеселиться серце ваше і радощів ваших ніхто не відійме від вас. Це пролунало в моєму дусі, і знову хвиля Божої теплоти і заспокоєння пройшла по мені. Я знав, що то було від Бога і що Він є поруч зі мною. Що може бути дорожче від такого переконання, і хто може бути сильнішим заступником, як той, хто йшов зі мною, слава Богові! штабі в окремому кабінеті був тільки я і той незнайомий мені капітан. Він пильно і, як мені здавалося, добродушно розглядав мене. Запропонував сісти. Коли ми сіли, він ще помовчав і лагідним голосом став викладати переді мною суть справи. Рядовий Марчук, я обязан об'явити вам неприятные вещи, и составить об этом протокол для военного трибунала. Дело в том, что с тех пор, как вас перевели в этот полк, за вами было установлено тщательное наблюдение, как за преуспевающим сектантом. Ваше поведение и исполнение ваших обязанностей безупречно, кроме каких-то непонятных ваших странностей, противоречащих воинскому уставу. В чем вас и обвинили? Эти странности – это ваши отлучки с расположения в ближайшие горы. По данным наблюдения, ничего преступного вы там не делали, но закон есть закон. Другая странность или тень, падающая на вас – это ваши разговоры с солдатами о Боге. Вы знаете, что это пред законом называется религиозной пропагандой, что в наше время влечет за собой уголовные наказания. Это то, что я должен был вам объявить. я сделал это пред вами в самых, как можно сказать, мягких тонах. Вы, думаю, понимаете, что перед законом все это выглядит более сурово. И мне, как представителю воинской власти, поручили изложить все это документально. И я буду с вами беседовать и прошу вас, будьте со мной откровенны и не считайте меня за врага не я, так другой делал бы эту же работу и, возможно, делал бы ее более агрессивно. У меня же к вам личная симпатия, потому что я имею все данные о вас. Характеристика о ваших служебных заслугах в окружных продовольственных сладах, с интендантской школы, и это прекрасно. Я думаю, они очень вам помогут в данной ситуации. Я лично, говоря между нами, рад помочь вам, чем смогу. Що ви скажете мені на все это? Весь час, поки він це викладав переді мною, сам не зводив з мене очей, слідкуючи за моєю реакцією. Шок і паніка мене не охопила, тому що ми завжди були готові на таке. Я коли йшов до армії, то й подумати не міг, що не буду засуджений за віру і пов'язано з нею мою поведінку. Такі тоді були часи. Я, підтриманий Господом, відповів йому. Товарищ капитан, все сказанное вами о моих, как вы назвали, странностях, правда. Но я знаю, что имею право на защиту, и я бы хотел дать по этому поводу свое объяснение. Не знаю, пред вами ли, или опослі пред воєнним трибуналом, капитан с полегшенням продолжил. Если вы не отрицаете своих странностей, а признаете их за правду, это уже хорошо. У нас с вами пойдет дело легко. А защититься, объясниться — это ваше право. Можете говорить «не», я ваше объяснение введу в дело. Я спокойно продолжил. Я отслужил уже вот-вот три года. За все это время я не получил ни одного наряда вне очереди. А гаубвахту даже не видел, какая она. Это свидетельствует, что я не злостный нарушитель воинского устава, а что мне пришлось служить не в строевых частях, а в интендантской службе, это тоже не моя хитрость или еще что-то. За меня решало воинское командование — как и где применить мою готовность отдать воинский долг Родине, за исключением убийства от себе подобных. В том, что мне поручалось исполнять, я никогда не подвел. Это все так, но говорите по сути дела, а не о том, что где-то было, — перебил меня капитан. Я продолжу. Здесь, в горнострелковом полку, я тоже безупречно отдавал свой долг пред Родиной по линии интендантской службы. А что до моих странностей, хочу сказать следующее. Выходя из казармы в горы во время моего законного отдыха, я не видел в этом нарушения устава. Скалы, на которые я сбирался, это все равно, что учебный плац в любой части. Не на этих же скалах тренируются горностаковцы — я ни за какую ограду не выходил. Пятнадцать метров от моего окна скалы, на которых я рад был посидеть после суточной ответственной суматохи на кухне. И как верующий человек и Богу там молился. Лучше ведь там в одиночестве, чем в казарме, где запрещено. Я думаю, что я поступал благоразумно. Если же мои посещения близлежащих скал было нарушением устава, Почему меня за все это время ни разу не наказали, ни разу не пресекли, никто не говорил об этом как об нарушении? Я бы непременно послушался. Ведь вы сами сказали, что за мной было установлено наблюдение, значит, знали. Да, это все знали и без наблюдения, это было в порядке вещей. И вдруг такая проблема. Не понимаю. Ладно, ладно, рядовой Марчук, это вы так думаете, а кто-то другой иначе думает. Удалось бы доказать вашу правоту, но навряд ли. Но уж насчет ваших религиозных бесед среди солдат вам не удастся оправдаться, — говорил капитан, выжидаючи моей відповіді. Я продолживал. Если отвечать на вопрос спрашивающего, это, по-вашему, пропаганда — Тогда о чем говорить с вами? Я не делал митингов или собраний, или религиозной пропаганды. А если окружающие меня товарищи, с которыми мы каждый день вместе, спрашивали меня о чем-то, что им хотелось узнать, кто я буду, не ответил спрашивающему. Нас, верующих, и так антирелигиозная пропаганда очернила отсталыми изуверами. А оно ведь не так. И если не отвечать на вопросы людей, кто мы будем в их глазах? Будем действительно какими-то ненормальными. Разве это гуманно со стороны закона относительно нас, и так униженных атеистами? Приблизительно это я могу сказать в свою защиту. І я замовк. Капітан не спішив щось сказати, спокійно думав. Я бачив і відчував, що він не був вороже настроєний проти мене. Він радий був би хоч що робити, тільки не це, що йому поручили. Розумні думаючі люди все розуміли і бачили кривду, але служба, кар'єра гнала їх на те, що порою приходилося йти проти своєї совісті, и він сказав мені, Вы признаете, что неоднократно беседовали с солдатами, отвечая на их вопросы, как вы говорите? Я сказал, признаю, что я отвечал на вопросы солдат. Хорошо, сказал він. И второе. Признаете, что неоднократно проводили свое свободное время, отдыхая на близлежащих скалах, не считая это преступлением? так как вас за такое длительное время ни разу не пресекли? Признаю, відповів я. Но прошу вас, внесите в протокол и мое объяснение. Хорошо, рядовой Марчук, я обязан это сделать. Я обязан добиться от вас признания вины, которую вам приписывает, а также внести в протокол и ваши мотивы. И я это честно сделаю. Я думал, что у меня будут трудности добиться от вас признания. Но вижу, вы человек честный, с вами приятно работать. Посидите, пока я все это запротоколирую, подпишитесь и думайте, что нам больше не придется встречаться по этому поводу. Я сидел, а в голові крутилися думки. Ще в Семипалатінську йшла мова, щоб мене засудити. Командування школи позбулося мене, щоб не зробити мені прикро їхніми руками. Вони розуміли, що без цього не обійдеться, раз такі відповідні органи в кавичках цього вимагають. Пригадався мені Фалків і той кідебіст, якому я не піддався. Я сподівався ще тоді, після того інциденту, з ним, що то так насухо мені не обійдеться, за таке моє свавілля над так наділеною державною владою особою. Але дотут Бог мене заховував від них, а тепер, видно, у нього відносно мене є інші плани, і прийдеться іти їх виконувати. Десь, мабуть, я потрібний Богові. Я був спокійний, Навпаки, дякував Богові, що він не допустив, щоб ці безбожники, які слідкували за мною, взнали, що я був в Андіжанах. Де Бог по молитві своїх синів звільнив мене від діявольського поневолення, яке так насідало на мене. Тепер я вільний від його ланцюгів. Але він хоче мені відомстити, сатана. Та Господь зі мною, Знову мені в пам'яті пролунали слова Євангелії, які лунали, коли я йшов в штаб. Капітан дописав своє, дав мені прочитати, щоб я підписав. Написано було все правильно, мої пояснення теж там були. Я підписав і був відпущений. Більше по цьому поводу мене не викликали. Я, як і раніше, кухарив. Десь неділі через три оголосили, що в нашому полку відбудеться процес воєнного трибуналу, де будуть судити одного армянина за якусь бійку з офіцером і мене сектанта. Після цього оголошення мене звільнили з кухаря, але не арестували. Я сидів собі у казармі, ходив по території, ні на які заняття чи якусь роботу мене не брали, я був як недоторканий для всіх. А той армянин, що його теж мали судити, сидів під арестом на Говбахті. Моє ліжко вже не находилося в господарчому зводі, де я був раніше, а в звичайній казармі. Всі солдати знали, що я в дожиданні воєнного трибуналу, і не переставали дивуватися, що я не під арестом. Їх ганяють, вони працюють, а я наче на курорті.